solo en la calle, sin que nadie lo supiera. Háblale, hermano. Muy duro, muy duro. Metro Show Trap Money. Trap Money peladito en el callejón, viendo el y la distribución. Miedo y respeto para el del pistolón. Héctor voz con el cadenón. Veía a Tony Montana diciéndome: El mundo es tuyo menor. Y en ese momento me cambió la mente. Siempre quise ser. Yo siempre quise con ver una para arriba y agradezco por el ahora. Me siento heavy por todos los míos y ya ni mi mamá llora. Desde pequeño en el barrio veía a los grandes con su pistola. Y yo crecí también, compré la mía una Glock que se va sola. A veces yo caigo en hueco porque llego al exceso. Llego al exceso de creepy, de tus y de sexo. Yo no nací para ser un sujeto correcto. No, fumo bandera porque un día voy a estar muerto. Y eso nada justifica, porque igual la vida se complica. Pero tú tienes que dar la cara a los problemas y resolverlos actuando serio como una lacuna camina mi clica. Carro nuevo, también nueva fresita. Deja tu confiancita, mamá huevo, que yo no estoy pa' tener amigos gorditas Dolce Gabbana es el flow vomita. En mi ventana la vista es bonita. En la mañana mi musa visita y escribo mientras el humo se disipa. Desde pequeño veía al capón y decía, joder, quiero ser como él. Y terminé traficando mis temas, cabrones. Yo soy la bestia en el papel. Yo siempre quise una loca con vedeta y andar en alta Tengo claro mi futuro. En Miami, en el yate, la bebé moviendo el culo. Te lo juro que me curo. Cuando pequeño era un niño inseguro, pero algo dentro de mí me decía que cuando creciera yo iba a ser el duro. Uy, mente loca y hasta aquí. Si fumo lo que tú fumas, yo no agarro ni un speed. Chicken Lucky VIP, real niggas around me. Ya mi suerte está acá gracias a Dios por verme a mí. Ah. El tiempo viene en mi contra y si quiere problemas lo mato también. Nada se opone entre yo y lo que quiero, quiero billetes de 100. La profesora en la escuela me dijo que yo no iba a llegar a nada y ya me escribió para mi último show, quiere gratis las entradas. Un peladito en el callejón, viendo el hambre y la distribución. Miedo y respeto para el del pistolón. Héctor voz con el cadenón. Veía a Tony Montana diciéndome, el mundo es tuyo menor. Y en ese momento me cambió la mente. Siempre quise ser Yo siempre quise una con vedeta. Y andar en alta volando en mi camioneta. Desde que era un baby quiero ser milloneta. siempre quise, la puta con la teta. Y amanecer en una piel tragando pepa. Soy el rey del trap, los demás son pura peca. Distribuyendo toda esta mercancía por la yeca. Eh, Problema. Háblale. Ah, no.